Otrā vienošanās. Neustveriet neko personiski. Nākamās trīs vienošanās sakņojas pirmajā. Negrēko ar vārdiem. Otrā vienošanās skan neustver neko personiski. Lai kas arī notiktu, neustveriet to personiski. Izmantošu to pašu piemēru, ko iepriekšējā nodaļā. Es satieku tevi uz ielas un saku, paklau, tu esi muļķis. Tā kā es tevi nepazīstu, Teiktais attiecas nevis uz tevi, bet gan uz mani. Ja tu to uztver personiski, tad droši vien notici, ka esi muļķis. Varbūt pat tu pie sevis nodomām, kā viņš to zina. Vai viņš ir kāds gaišs reģis, vai arī visi spēja redzēt, ka neesmu sevišķi gudrs. Jūs teikto uztverat personiski tāpēc, ka jūs tam piekrītat. Tiklīdz jūs tam piekrītat, Jūsos ieplūst inde, un jūs jau esat Elles sapņas lazdos. Ticība savas personas svarīgumam ir bijusi ēsma uz šīs lazna. Ticība savas personas svarīgumam, jeb visa teiktā ņemšana pie sirds, ir visklajākā sautīguma izpausme, jo mums liekas, ka viss, ko vien kāds saka, ir par mani. Mācoties un pieradināšanas procesa laikā, mēs iemācāmies visu uztvert personiski. Mums liekas, ka mēs par visu esam atbildīgi. Es, es un vienmēr tikai es. Neviens neko nedara jūsu dēļ, lai ko arī viņi darītu, viņi to dara paši sevis dēļ. Katrs dzīvo savā sapnī, katrs savu domu pārņems. Viņi dzīvo pavisam citā pasaulē. Tiklīdz mēs sākam kaut ko uztvert personiski, mēs pieņemam, ka cilvēki pazīst mūsu pasauli un sākam to viņiem uzstiept. Pat ja situācija šķiet personiska, pat ja liekas, ka kāds apvaino tieši tevi, tam tomēr ar tevi nav nekāda sakara. Cilvēki runā, rīkojas un domā saskaņā ar vienošanos, ko viņi noslēguši un glabā savā prātā. Viņu viedoklis ir ieprogrammēts viņu smadzenēs pieredināšanas procesa laikā. Ja kāds tevi aplaimo ar savu viedokli un saka, tu taču esi resns, neustver to personiski. Jo patiesībā šis cilvēks teiktajā projicē pats savas jūtas, domas un uzskatus. Šis cilvēks mēģina tevi saindēt, un ja tu viņa teikto uztver personiski un ņem pie sirds, šī inde ieplūs tevī un kļūs par tavu indi. Ja tu visu uztver personiski, tu kļūsti par viegli iegūstamu laupījumu plēsējiem, ļaunajiem burviem. Viņi var tevi noķert ar vienu vienīga izteiktu viedokļa palīdzību, un tad indēt, kā vien vēlas, uztverot šo viedokli personiski. Tu ļauj indei ieplūst sevī. Tu ļauj sevi ieplūst visiem cilvēku emocionālajiem atkritumiem un pārvērties par šo atkritumu glabātā, glabātuvi. Taču, ja tu neņem šos apgalvojumus pie sirds, tu esi pret tiem imūns, kaut arī visi apkārt ir viena vienīga elle. Šo imunitāti tev nodrošina otrā vienošanās. Ja tu ņem pie sirds visu, ko vien tev kāds saka, tu aizvainojies, aizsargā savus uzskatus un radi konfliktu. Tu pārvērti mušu par ziloni, jo gribi, lai tu būtu tas, kam ir taisnība. Un tu pūlies no visas sirds, lai ieskaidrotu pārējiem savas domas. Taču viss, ko tu dari, un jūti nav nekas vairāk kā tava sapņa projekcija, tevis noslēgto vienošanos atspūgs. Tavas vienošanās ietekmē tavu rīcību un uzskatus, un taviem uzskatiem nav nekāda sakara ar mani. Nav svarīgi, ko tu par mani domām, es tavas domas neuztver personiski. Es nesajūsminos, kad kāds man saka, Migēl, nav labāka cilvēka par tevi, un neapvainojos, kad dzirdu, Migēl, neesmu saticis sliktāku cilvēku par tevi. Es zinu, ka laimes pārņemts cilvēks man teiks, Miguel, tu esi eņģelis. Bet kāds, kas uz mani dusmojas, paziņos, Miguel, tu esi īsts sātans, ciest tevi nevaru, kā tu spēj tā rīkoties. Neviens, ne otrs mani nespēja ietekmēt, jo es zinu, kas es esmu. Es neizjūtu vajadzību pēc atzinības. Man nevajag, lai kāds man teiktu, Miguel, tu dari pareizi. Vai, Migel, kā tu vari tā rīkoties? Nē, es neuzvaru šos izteikums personiski. Es zinu, ka tavas domas un uzskati ir tikai un vienīgi tava problēma. Man tie nerūp. Tā ir tava pasaules uztvere. Man tavi uzskati nav jāuztver personiski, jo tie skar tevi, nevis mani. Cilvēku viedokļi sakņojas viņu uzskatu sistēmā, tāpēc tas, ko viņi domā par mani, patiesībā neatspoguļo viņu domas par mani, bet gan par viņiem pašiem. Tu pat vari man teikt, Migel, tavi vārdi mani sāpina. Ne jau mani vārdi ir tie, kas tevi sāpina. Tev jau ir rētas, kuras ar saviem vārdiem nejauši esmu uzplēsis. Tu pats sevi sāpini. Es nevaru uztvert tevis teikto personiski, un ne jau tāpēc, ka es tev neticu, vai neusticos, bet gan tāpēc, ka es apzinos, ka tu uz pasauli raugies ar citām acīm, ar savām acīm. Tu savā prātā izveido filmu, un tu esi tās režisors, scenogrāfs, un tu tajā spēlē galveno lomu. Visi citi ir tikai otrā plāna aktieri, jo tā ir, un paliek tava filma. Tava filma uzņemta saskaņā ar vienošanos, ko esi noslēdzis ar dzīvi. Tas ir tavs redzējums, tava patiesība. Ja tu dusmojies uz mani, es zinu, ka vaina ir tevī pašā. Es esmu tikai iegansts. Tu dusmojies, jo tev ir bail. Tevi savā varā pārņēmušas bailes. Ja tu nebaidītos, tu nesāktu dusmoties uz mani, neienīstu mani, tu nebūtu greizsirdīgs vai noskumis. Ja tu dzīvo bez bailēm, ja tu mīli, šīm negatīvajām emocijām nav vietas tavā dzīvēm. Un ja tevī nav šo emociju, tu jūties labi. Kad tu jūties labi, pasaule ap tevi ir skaista. Viss ir lieliski un viss dara tevi laimīgu. Ja tu mīli sevi, tu mīli arī visu, kas ir ap tevi. Un tas ir tāpēc, ka tu patīc pats sev. Tāpēc, ka tu esi apmierināts ar sevi un savu dzīvi. Tev patīk tevis uzņemtā filma, Tu esi apmierināts ar vienošanos, ko esi noslēdzis ar dzīvi. Tu esi miera un laimes pārņemts. Tu dzīvo svētlaimē. Viss ir brīnišķīgs un skaists. Un tu bez, bez apstājas mīli visu, ko redzi, dzirdi un sajūti.